Iki dudu lagu sayang Sayang kowe rapi karo wong liya Duwe bojo sing kalah sing ngomongane sengak Cintaku kau buang buang Carana goyang, carana goyang Ca-ca, ca-ca, ca, -ca, ca, -ca, ca, ca Judulnya apa Ki? Coming soon. Sayang 4. 4. 4 kali 4 sama sempat dengan sempat, 16. Sempat tidak sempat, harus dibalas. <laughs> Woman, like dan subscribe. Thank you. Uh, Oke. Okay.